Kažu, klanjamo, obavljamo namaz. Međutim, nakon što stupimo u namaz, za kratko vrijeme, misli nam odlutaju. Razmišljamo o svemu i svačemu, pa čak ponekad razmišljamo i o zabranjenom. Dok smo u namazu, poslušamo li predavanje, islamsko predavanje, ono nas drži dan ili dva. Zatim ponovo se vraćamo na isto stanje. Čudno im je kada čuju da neko doživio je slast imana, ljepotu vjeri, da se neko ugodno osjeća kada obavlja namaz, kada uči Kur'an, kada zikri i slavi veliča Allaha subhanahu wa ta'ala. Kažu, je to moguće? Je moguće da čovjek osjeti slast imana? Kako? Do tog osjećaju. Kako osjetiti slast, ljepotu imana? I kažu, nije nas malo, mnogo je nas ovakvi. Žalimo se na naše stanje. Pa kažem i sebi i svima nama prisutnima i drugima, moliti Allaha subhanahu wa ta'ala za podršku i pomoć, istina je. Istina je da iman ima svoju slast, ima svoju ljepotu. Kao što, ha, hrana ima svoj okus, ima svoju slast, jelo i piće, isto tako i iman ima svoju slast. Kao što tijelo dok jede i pije osjeća užitak, osjeća slast te hrane, isto tako i srce kada se napaja imanom i dobrim dijelima osjeća zasigurno slast u tom. Kao što je hrana za tijelo, jelo i piće, hrana za srce jeste iman. Vjera u Allaha subhanahu wa ta'la i činjenje dobrih dijela. I istina je da kao što tijelo kad se razboli, makar njegov najmanji organ, i to ne, ne na, na, na nekakvom ogromnom bolesti, već nekakvom neznatnom bolesti, ha, tijelo ne osjeća slast, užitak hrane koju unosi u sebe. Pa zar je čuditi se? Zar je čuditi se da kada u tijelu razboli se najvažniji njegov organ? Zar je čuditi se što ne osjeća slast imana i ljepotu vjere? Kada u ljudskom tijelu oboli srce, njegov najvažniji organ. Kao što je došlo u hadisu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, Ela inne fil džesedi mudgah. Iza saluhat, saluhal džesedu kullu. Wa iza fesedat, fesedal džesedu kullu. Ela vahijel kalb. Zar u tijelu nema jedan organ? Ukoliko je on ispravan, ispravno je cijelo tijelo. Zdravo je cijelo tijelo. Ukoliko se taj organ razboli, razboli se cijelo tijelo. Zar to nije, zar to nije srce? Slast imana, ljepota vjere, džennet je na dunjalu i do ovog užitka, ovog osjećaja ne može se tek tako lahko doći. Skupa je to roba. Kao što je džennet na ahiretu, skupa roba. Ne može se do njega lahko doći. I istina je, mnogi ljudi se žale na ovakvo stanje, da ne osjećaju slast imana, ne osjećaju slast dobrih dijela dok ih čine. Pa mnogi ka kažu, klanjamo, ali ne osjećamo slasti namaza. Postimo, ne osjećamo slast posta. Dok učimo Kur'an, ne osjećamo slast tog učenja Korana. Kada udijelimo sadaku, naše stanje u prsima ne promijeni se nešto Bog zna. Kažemo, vaše stanje je poput prethodnog bolesnika. Pred njega se postavljaju ukusna jela, lijepa jela, međutim on zbog svoje bolesti ne osjeća dakle tu ljepotu. Ne doživljava dakle tu ljepotu tih prelijepih jela. Takvo je stanje i tvoje, brate pred tobom se postavljaju najljepša jela, najbolja dijela, najvrijednija dijela. Pred tobom je iman u Allaha subhanahu wa ta'ala njegovog poslanika. Pred tobom je ljubav, iskrena ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala njegovom poslaniku. Pred tobom je namaz koji je stup Islama. Pred tobom je noćni namaz u kojem je tvoj ugled, položaj kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pred tobom je sadaka u kojoj je otkup tvoje duše, je li tako? Pred tobom je post, koji je štit, tvoj štit sutra od džehennema. Pred tobom je slavljenje, veličanje, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala u kojem je tvoja osana sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Učenje Kur'ana. Ha, čijeg govora? Allahovog govora. Ne na čijeg tamo drugog. Nekog čovjeka, nekog stvorenja, već Allahovog govora. Allaha subhanahu wa ta'ala tvoga gospodara koji je govorio tim govorom, pa je počastio i tebe da i ti govoriš njegovim govorom. Međutim, ne osjećaš slast imana. Ne osjećaš slast imana i slast tih dobrih dijela. Vjerovatno postoji razlog nekakav, postoji prepreka. Šehhul Islam ibn Taymiye rahimahullahu ta'ala kaže onaj čije srce ne osjeti slast dobrih dijela, neka potvori svoje srce. Onaj koji kada čini dobra dijela, i njegovo srce ne osjeća slast tih dobrih dijela, neka potvori svoje srce jer je Allah šekur, jer je Allah zahvalan. Nikada nećeš uraditi Allahu subhanahu wa ta'ala dobro dijelo da ti neće vratiti. Allah subhanahu wa ta'ala zahvaliti se na tome. Pa ukoliko ne osjetiš tu zahvalnost Allaha subhanahu wa ta'ala, ne, ne osjetiš taj osjećaj, onda potvori svoje srce. Moguće da je tvoje srce oboljelo od neke bolesti a takvih bolesti složit ćemo se da je i kako mnogo. Takvih bolesti zbog kojih srce ne može da osjeti slast imana, ljepotu vjere, slast namaza, slast učenja Kur'ana, takvih bolesti je mnogo, mnogo. Griješenje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, nagomilavanje grijeha, toliko da je srce postalo tamno, crno, u potpunosti. Pa je upitan jedan učenjak i pobožnjak Vahb ibnul Vard, može li osjetiti slast imana onaj koji griješi? Može li osjetiti slast imana onaj koji griješi? Pa je odgovorio, ne može osjetiti slast imana čak ni onaj koji poželi da pogriješi. A kamo li onaj koji griješi? Onaj koji želi da učini grije, da učini nemora, da ukrade, da prevari, da slaže. Ne može osjetiti slast imana ni takav. Pa je Zunnun, alihi rahmetullah, također rekao kao što tijelo kada se razboli ne osjeća slast hrane koja se unosi u njega, isto tako i srce kada se razboli ne osjeća slast imana i dobrih, dobrih dijela. Zbog toga je rečeno u hadisu vama dobro poznati hadis La jezni zani hine jezni vohuva mu'min Bludnik dok, blu, dok bludniči nije vjernik. Bludnik dok bludniči nije vjernik to jest da je njegovo srce bilo ispunjeno imanom, da je doživio slast imana, ne bi mogao da učini ovako ogavno nemoralno djelo. Ta slast koja se nalazi u njegovom srcu spriječila bi ga da čini to loše djelo. Stoga na nama je svima da ispitavamo svoje srce, da provjeravamo svoja srca. Moguće da je obolilo od neke bolesti, a takvih bolesti je mnogo kao što rekao takvih bolesti je mnogo. Gibet je bolest, nemimet je bolest, laž je bolest, prevara je bolest, ismijavanje s drugim muslimanima je bolest, razilaženje sa sunnetom Allahovog poslanika alihi salatu wasalam je bolest, prespavljivanje namaza je bolest, izostavljanje namaza iz džemata u mesčidu, a u mogućnosti smo da obavimo ga, je bolest. Sve je to bolest, a koja se vrlo lahko može naći kod nas i nalazi se kod nas. Pa ako se samo neka od ovih bolesti nađe u našem srcu, može biti razlog i kakav razlog da ne osjetimo slast imana. A šta ako se više njih nađe, ove spomenute, pa čak i druge nespomenute, koje nisu spomenute, nije ni čuditi se onda zašto ne osjećamo slast imana. Zbog toga je Osman radijallahu talan nakon što je upitan od pojedinih učimo Kur'an, ali ne osjećamo slast učenja Kur'ana, slast učenja Kur'ana, pa je rekao prelijepe riječi لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من ذكر ربكم لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من ذكر ربكم da su vaša srca čista nikada se ne biste mogli zasititi spominjanja svoga gospodara da su vaša srca čista da nisu bolesna da nisu oboljela ne biste nikada prestali sa učenjem Kur'ana slavljenjem, veličanjem, spominjanjem svoga gospodara. Zatim, nifak, licemjerstvo, također je jedna od prepreka bolesti zbog koje čovjek ne može da osjeti slast i nadu. Pa stoga i kako velika nasušna naša potreba jeste da se upoznamo sa svim vidovima licemjerstva, pokazateljima licemjerstva, a kroz Kur'an i Sunnet naćete ih od prilike 65 do 70 pokazatelja licemjera, licemjerstva, znakova licemjerstva, Pa je tekako velika potreba da se upoznamo s njima, da nema koji pri nama. Da stalno ispitujemo svoje srce, provjeravamo. Billahi alaikum, šta je vrijedilo munaficima, licemirima to što su klanjali namaz, za kim? Za Allahim poslanikom alaihi sallam. Je li mi šta vrijedilo? Čekaju ih najdublji slojevi džahennama šta im je vrijedilo to što su učili Kur'an pred Allahovim poslanikom alihi salatu sam, što su bili u njegovim društvu, u njegovom društvu, u društvu Ebu Bekra, Omara Osmana, Ali, radijallahu ta'ala Ništa im nije vrijedilo. Zato, dragi moji brate, samo iskrenom vjerniku, onom vjerniku koji je iskreno svome imanu, je li taj će i doživjeti slast imana, njemu i koristi njegov iman. Kao što je došlo u hadisu Ebu Mame al-Bahilija radijallahu ta'ala da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, Men sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fa huwa mu'min. Onaj koga raduje njegovo dobro djelo. Kada učini dobro djelo, raduje se vjernik tome. I onaj koga žalosti i peče njegovo loše djelo, on je vjernik. Kada učini dobro djelo, drago mu što ga je Allah subhanahu wa ta'ala podržao, što mu je omogućio da se približi svome gospodaru. Kada učini loše djelo, pečega ga, kaje se za njega, ta je vjernik za razliku od licemjera munafika. Zatim, drago moja braćo, pretjerano druženje s ljudima jedan je od razloga gubljenja slasti imana. Pretjerano druženje s ljudima, naravno danas, kada se ljudi izmijenili, kada se ljudi izopačili, kada gledaju samo da ostvare svoju korist. Kako da je ostvare, to nije bitno. Hoće li slagati, hoće li prevariti, samo da dođu do svoje koristi, to im je najbitnije i zasigurno pretjerano druženje s ljudima bit će razlog da nećemo učiniti mnoga druga dobra djela putem kojih zasigurno se povećava naš iman, a nakon toga dolazi i do slasti imana, dolazi do ljepote, do ljepote vjere. Također, čuvajmo se dobro formalnog obavljanja ibadeta, da nam ibadeti ne pređu u adete, da ne klanjamo samo zbog toga što se u našoj porodici odvajka da klanja, a kolika je to obaveza obavljati namaz, koliki je to grijeh ostaviti namaz, kakve nas koristi i plodovi čekaju zbog obavljanja namaza, ništa od toga ne znamo. Postimo kada postimo, postimo zato što se u našoj kući posti. Kakve nas koristi, plodovi čekaju od našeg posta, da podignemo svoje ruke i obratimo se Allahu subhanahu wa ta'ala za neku našu potrebu dok postimo, jer se zasigurno od ova postača neće odbiti, to nam ne pada na pamet. Zašto? Zato što je post nam postao formalnost, rutinski postimo od do. Kada udjeljujemo sadaku, ne popratimo svoje udjeljivanje s nijetom, namjerom. Kada trošimo svoj najvrijedniji dinar, na koga? Na koga je najvrijednije potrošiti? Na svoju porodicu. Tvoj dinar koji potrošiš na svoju porodcu, na svoju suprugu i svoju djecu je najvrijedniji dinar po hadisu Allahov poslanika alihi salazim. Ne popratimo to nijetom, nego onako formalno. Uletimo u prodavnicu, kupujemo, ne nanijetimo kada kupujemo nešto svojoj supruzi, svojoj djeci, da je to radi Allaha subhanahu wa ta'la, da trošimo svoj najvrijedniji dinar na njih. Jel, I tako sa svakim ibadetom. Kako do ove slasti? kako da slasti. Pa ću večeras ako Bog da spomenti neke od puteva, načina, odnosno dobrih dijela u kojima bi vjernik zasigurno trebao osjetiti slast prije svega tog dobrog dijela kojeg čini, a zatim i slast imana. Odma svakako na početku najveće, najznačajnije, najbitnije dobro dijelo jeste tevhidu Allaha subhanahu wa ta'ala, vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala, iskrena ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa vama dobro poznat hadis, Enesa radijallahu ta'ala u kojem kaže Allahu poslanik alihi salatu ve selam thalathun men kunne fih vajede halavetel iman kod koga se nađu tri osobine tri svojstva osjetit će slast iman osjetit će ljepotu vjeri pa kaže odmah na prvom mjestu en je kun Allahu wa rasuluhu ahabbe ilihi mimma sivahuma da mu Allah i njegov poslanik budu najdraži od svega da vjerniku Allah i njegov poslanik, alihi salatu sam, budu na prvom mjestu. To jest da vjernik svoje srce ispuni ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Da svoje srce posveti samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Da svoje srce okrene od svih ka jednom jedinom istinskom Bogu dostinog obožavanja samo Allahu subhanahu wa ta'ala. A zatim da sve druge voli iz ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Da sve druge voli zato što Allah subhanahu wa ta'ala njih voli. Pa voli vjerovjesnike, voli poslanike, voli meleke, voli dobre ljude, vjernike zato što i njih njegov gospodar Allah subhanahu wa ta'ala voli. Da voliš Allaha i njegovog poslanika najviše znači da se Allahovim naredbama i njegovim zabranama odazivaš drage duše, dobre volje. Da ne goduješ kada Allah subhanahu wa ta'ala nešto naredi ili kada nešto zabrani, već da se odazivaš drage duše, Pa kada čuješ mu edvina, kako kaže Allahu akbar, Allahu akbar, da kažeš lebejk Allah, lebejk. Odazivam ti se gospodar, odazivam. Pa kada uđeš u namaz, staneš u namaz, doneseš početni tekbir, kada kažeš Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ti dok si dole na dunjalu, dok si na zemlji, da si svjestan da Allah subhanahu wa ta'ala iznad sedam nebesa kaže zahvaljuj mi moj rob. Halo. Allah dželle dželalu tebi kada staneš na namaz i počneš učiti Fatihu prvi ajet alhamdulillahi rabbil alamin Allah tvoj gospodar koji te stvorio tako skladno tako lijepo i obdario te mnogim blagodatima koji si svjestan i kojih nisi kaže tebi zahvaljujem i moj rob pa kažeš ar rahmanir rahim kaže Allah subhanahu wa ta'ala hvali me moj rob Maliki Jeumidin kaže, moj rob mi pripisuje i tvrdi da meni je li doliko je mjesto jedino kojeg sam ja dostojan. Pa kada se pozoveš da udjeliš sadaku, da udjeliš milostinju, na Allahom subhanahu wa ta'la futu da kažeš lebejk Allahumma lebejk. Kada se pozoveš da učiš Kur'an, Allahov govor da kažeš lebejk Allahumma lebejk. Kada te neko posavjetuje od braće i kaže ti da dotično djelo koje činiš, da nije dobro, da je ružno, da je loše, da je to grijeh prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da se odazoveš Allahu subhanahu wa ta'ala s pokornosti i da ostaviš to loše djelo. Upitan je isti ovaj učenjak, Zun Nun, alihi rahmetullah, kada ćemo voljeti Allah? Kada ćemo voljeti i zavoljeti istinski Allah? Pa je rekao, vaga za nas. Rekao je, voljet Allaha onda kada vam griješenje prema Allahu bude gorčije od otrova. Onda kada vam grijeh koji se ponudi ispred vas da ga učinite bude gorčije od otrova. Tada ćete voljeti Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. A da tvrdimo da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne obavljamo redovne namaze, da tvrdimo, da istinski volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, a lažemo i varamo druge i smijavamo se drugima, da tvrdimo kako istinski volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne poznajemo njegov govor, ne trudimo se da spoznamo čovjek je možda, jeli, skoro se prihvatio vjeri, krenuo putevima znanja, pa nije imao priliku, ali se mora truditi da uči Allahov govor kao što je Selef, kao što su naši prethodnici, kao što su ashabi radijallahu anhum govorili na čovjeku je da traži od svega samo Kur'an, samo Allahov govor. To se poduči prvo njemu. Pa ukoliko bude u tome iskreni, ukoliko bude Allahov govor volio, to je znak, jasan znak da voli Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim i ljubav prema Allahovom poslaniku alaihi salatu wa ljubav prema Allahovom poslaniku alihi salatu sam. Jer je došlo da voliš Allaha i njegovog poslanika više od svega. Koliko je danas ljudi koji tvrde da vole Allahovog poslanika alihi salatu sam. Ali će se oni iskreni najbolje spoznati i vidjeti, prepoznati sutra na sudnjem danu na haudu. Kada mnogi budu koji su tvrdili da vole Allahovog poslanika alihi salatu sam, biti otjerani jer nisu bili iskreni u svojoj tvrdnji. Biti otjerani sa hauda a pristupit će havdu samo oni koji su bili istinski i iskreni. Voljeti Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika alihi salatu sam znači gorljivo i ljubomorno pronositi Allahu vjeru, onakvu vjeru kako je Allah subhanahu wa ta'ala objavio svome poslaniku, Muhammedu alihi salatu wa salam. Ne odstupati od nje, ne mijenjati je za nešto drugo, ne mijenjati je za grijehe, ne, vje, ne mijenjati je na udbillahi ta'ala za nevjerstvo, mašta se tražilo od tebe, dragi moj brat. Allah subhanahu wa ta'ala spominje nam prelijepe primjere u svojoj plemenitoj knjizi svojih vjerovjesnika, poslanika i njihovih sljedbenika, primjere ustrajnosti. Kada ih je njihov narod odbacio, kada ih je njihov narod protjerival, optuživao razn, raznim optužbama, tražio od njih da se bezuvjetno vrate u vjeru, kada će biti protjerani svoga grada. Šta su odgovarali? odgovarali su kad iftarejna ala Allahi kadiba in udna fi milletikum ba'da idna džana Allahu mina. Allahu akbar. Odgovarali su ako bismo se vratili vašoj vjeri nakon što nas je Allah sačuvao nje iznijeli bismo lažno Allaha subhanahu wa ta'ala. Slagali bismo se, slagali bismo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahu poslanik alihi salatu wasalam je rekao La tu shrike billah wa in kuti'at wa hurikt. Nemoj Allahu subhanahu wa ta'ala činiti širk. Nemoj mu nikoga ni u čemu smatrati ravnim, pa makar bio raskomadan i makar bio spaljen. A naši prethodnici također su govorili kada se povećaju iskušenja, kada dođe teško vrijeme, daj sve, žrtvuj sve, ali ne daj vjeri. Čuvaj vjeru, ljubomorno. Pa ukoliko se još povećaju iskušenja, onda daj svoj život, ali ne daj vjeru. Allahu poslanik alihi salatu wasalam. Danas mnogi tvrde da ga vole. Pogledajmo primjere ashaba, Allahu poslanika alihi salatu wasalam, njihovo vrijeme, njihovo stanje u kojem su živjeli i pogledajmo danas naši. Je li približno? Imalo. Da li mi proživljavamo ono što su oni proživljavali? i koliko su naše tvrdnje da volimo Allahov poslanika alihi salatu sam istinite. Da ne idemo dalje da pitamo sebe koliko se u našim kućama isčitava sira životopis Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Koliko poznajemo Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Da nas neko sad upita i kaže nam pet minuta o Allahu subhanahu wa ta'ala da pričaš i pet minuta o Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam. Da opišeš svoga gospodara kojim padaš na seždu i da opišeš svoga poslanika kojeg slijediš u obavljanju te srđde. Da li bismo znali? Koliko ima našeg imetka u odbrani časti Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, kada se danas na svakom koraku njegova čast narušava. Koliko danas muslimani obavljaju ibadete onako kako ih je obavljao Allahov poslanik, alihi salatu wasalam. I pitanja možemo nizati i nizati. Ha? Na dan Uhuda. Na dan Uhuda okupili su se mušrici oko Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Pa kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam svojim prisutnim ashabima Men yarudduhum anna fahuwa rafiqi fil jannah. Ko će ih odbiti od nas, mušrike, i napraviti nam prolaz, on će biti moj drug u džennetu. Pa ustaje sedam ensarija i dvojica muhađira strijele se, draga braća, odapinju. Gole grudi dočekuju strijele. Krv se rasipa na sve strane. Međutim, vallahi, nijedan nije odstupio. I svih sedam ensarija preselilo je, poginulo pred očima Allahovog poslanika, alihi salatu za. Nijedan nije odstupio. Rafiku, Filđemne. Svi jedan od njih želi da bude drug, sabesjednik Allahov poslanika, alaihi salatu samo dženetu. Vije se proširila Medinom, ili tako, poznat vam događaj. Vije se proširila Medinom da je preselio, poginuo Allahov poslanika, alaihi salatu samo Pa ne mogu ashabi da vjeruju. Ashabi ke ne mogu da vjeruju. Izlaze iz Medine da dočekaju borce da pitaju je li doista Allahov poslanika, alaihi salatu samo preselio. Ha? Pa jedna od žena, Ansarika, izlazi. I sve jedan borac koji je prošao pita Ejna Rasulullah Gdje je Allaho poslanik? Pa joj kaže jedan Kutile zauđuki Ubijen je tvoj muž Muž ti je poginuo Kaže Ejna Rasulullah Gdje je Allaho poslanik? Ne pitam te za muža Kaže Kutile ebuki Babo ti je ubijen Ejna Rasulullah Gdje je Allaho poslanik? Kaže Kutile ibnuki Ubijen ti je sin Ejna Rasulullah kutile ahuk, ubijen ti je brat, četverica. Muž, babo, sin i brat. Kaže, ejna Rasulullah, gdje Allahu poslanika, alihi salatu Pa kaže, ashab, evo ga, i u onakvom je stanju u kakvom želiš ti da ga vidiš. Pa je došla pred Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, i kaže, ja Rasulullah, kullu musibetin ba'deke džela, kullu musibetin ba'deke tahun svaka nedaća, svaki musibet nakon tebe je podnošljiv. Svaka nedaća, svaka nevolja nakon tebe, Allahu poslaniče, će podnošljiva. Pogledajte primjera shaba, šta su preživljavali, šta da nas mi preživljavali. Da li je naša ljubav istinska kada kažemo da volimo Allahov poslanika alihi salusa. Dobro vam je poznato, jedan od ashaba se kažnjava i tokom kažnjavanja biva upitan da li bi volio da je Allahov poslanik alaihi salatu sam na njegovom mjestu, a da je on siguran kod svoje kuće sa svojom porodicom. Pa kaže, vallahi, tako mi Allaha, ne bih volio da Allahov poslanik alaihi salatu sam ubode jedan trn da sam ja sa svojom porodicom siguran u svojoj kući. Ashabi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Međutim, mi danas, jeli da se vratimo našoj praksi i da pogledamo doista bismo dobili najbolji odgovor koliko volimo Allahovog poslanika alihi salatu vesela. Zatim, od dijela, dobrih dijela i badeta kojima se popravlja iman, i ako Bog da dolazi do slasti imana, jeste namaz. Zar Allahu poslanika alihi salatu wasalam nije govorio وَجُوِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي السَّلَةِ I radost moga oka je učinjena u namazu. Slas moga oka. Moj rahatluk jeste u namazu. Zar nije rekao jedne prilike Bilalu Rihna biha ja Bilal. Odmori nas namazom o Bilal. Sabit al-Bunani. Alihi rahmatullah. Sabit al-Bunani, veliki učenjak i pobožnjak je rekao, veliki zahid rekao je gospodaru moj. Gospodaru moj ako ikome dadneš da obavlja namaz nakon svoje smrti u kabru, onda učini, učini da budem to ja. Mislite da je tek tako bez veze rekao? Zasigurno je ustrajavao u obavljanju namaza, svakako obavezni, a zatim i dobrovoljni. Gospodaru moja, ako ikome dadneš da obavlja namaz nakon svoje smrti u kaboru, u tom brzeskom životu, zagrobnom životu, da učini da to budem ja. Zatim noćni namaz. Zatim noćni namaz obavljanje noćnog namaza. U brojnim hadisima došlo je da je noćni namaz najbolji namaz nakon obaveznih namaza. Nakon fardova, nakon podne i kindi, akšama, jacije i sabaha, najbolji namaz jeste noćni namaz. Namaz u dubokoj noći. Pa Ebu Darda radijallahu talan je govorio predvodio bih džematlije svake noći u Ramazanu, klanjao bih im teraviju. Pa sam jedne noći skratio i proučio četvrtinu Kur'ana. Koliko je četvrtina Kur'ana? 150 stranica. Nakon što sam završio s noćinim namazom, rekli su mi, večera si malo posustao. Večera si malo skratio. Svake noći bi ih predvodio u namazu i jedne večere bi skratio, pa su rekli, nešto si večera si, ali posustao, nešto si skratio. Ovaj isti učenjak i Zahid Sabit al-Bunani alih rahmetullah jednog dana je rekao braćo moja sinoć nisam mogao da obavim namaz i obavljam namaz kao što sam to noći namaz kao što sam to činio prethodnih noći danas nisam mogao da zapostim kao što sam to učinio prethodnih dana i danas nisam mogao da zikrim slavim veličam Allaha subhanahu wa ta'ala kao što sam to mogao činiti prethodnih dana pa gospodar moj ako ćeš me spriječiti od ovoga, onda ne dozvoli da provedem jedan trenutak više na dunjalku. Nema hajra u ovakvom životu. Šta bismo mi rekli? Kad je Allah subhanahu wa ta'ala treba u nas uzeti? Koliko dakle ovakvih dijela ima jeli, pri nama? Zatim, traganje za šerijetskim znanjem. Put je također do slasti imana. Put je do slasti imana kaže veliki islamski učinjak imame Šatibi alih rahmetullah, u šerijetskom znanju nalazi se slast koja nadmašuje svaku drugu slast. Ibn Džavzi alih rahmetullah je rekao, ne znam da je neko živio ljepšim životom od života iskrenih učenjaka, poput Hasana al-Basrija, poput Sufjana Seurija, iskrenih pobožnjaka, poput Mamera el-Kerhija, kaže, jer slast šerijatskog znanja nadmašuje svaku drugu slast, a ukoliko bi oni bili uznemiravani, to bi im samo povećalo položaj i ugled na dunjaluku, a i na hiretu kada Allaha subhanahu wa ta'ala. Muad radijallahu ta'ala, Muad ibn Džebel radijallahu ta'ala, na samrti je zaplakao pa je rekao, doista plačim zbog žeđi tokom posta. Žeđ, zbog žeđi koju sam osjećao tokom posta kada sam postio u ljetnim dugim danima. Zbog noćnog namaza kojeg sam klanjao u dugim zimskim noćima i zbog miješanja sa učenim ljudima. Zbog sjedenja sa učenim ljudima jeli, na predavanjima. Također put i dijelo za jačanje imana i ako Bog da za osjećanje ljepote jeli, slasti imana jeste zikr, slavljenje, veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala zasigurno i brojne druge koristi brojne druge koristi nalaze se u dhikru. Šehul Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala je rekao čovjek na dunjaluku u spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala, dakle zikru, u njegovom hvaljenju, hvaljenju Allaha subhanahu wa ta'ala, spominjanju njegovih blagodati koje mu je ukazao i obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, osjeća slast, doživljava takvu slast koju ne može postići nijednim drugim dijelom. Pa vam je dobro poznato da je znao od sabaha pa skoro do podne namaza da zikr, da slavi, veliča Allaha subhanahu wa ta'ala, a zatim bi govorio, ovo je moja hrana. Ovo je moja hrana, ako se ne budem hranio, izgubit ću svoju snagu. Ovo je moja hrana, hrana moga srca. Ako se ne budem hranio, izgubit ću, izgubit ću svoju snagu. Također, govorio je, ne prestajem sa zikrom, osim da uzmem daha, predaha za sljedeći zikr šehu islam ima te imije rahimahullahu ta'ala. A najbolji zikr je, složit ćemo se, učenje Kur'ana. Najbolji zikr, slavljenje, veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala je najbolje njegovim govorom. Zatim govorom njegovog poslanika Muhammed alihi Salat. Dakle, njegovim govorom, Kur'anom. Zatim, dakle, drugim zikrovima koji su došli od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Pa je Ibn Mas'ud radijallahu talan i rekao, što smo ukratko spomenuli, neka rob za sebe ne traži ništa drugo osim Kur'ana, pa ako bude volio Kur'an, to je znak da voli Allaha i njegovog poslanika. Ibn Ređeb alihi rahmetullah je rekao iskrenim vjernicima nema ništa draže od govora njihova gospodara, u tome oni pronalaze slast svojih srca i u tome oni ostvaruju svoje težnje. I zasigurno, na kraju s čime ćemo i završiti, jeste dova. Jeste dova. Da molimo, dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala da nam omili iman u našim srcima. Da nam uljepša iman u našim srcima. A da nam učini prezrenim i ogavnim nevjerstvo, griješenje, svaku vrstu nevjerstva, svaki vid širka i svaki grih i da nas učini od onih koji su na pravom putu. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم صاغه الرحمن